منها القلوب والوتوت الاتواعد بنمتوم محمد صلى الله عليه وسلم سكموجة بعد يصال يا صبوهي يا mawaidha yaliyokuwa ya kusisimua mno mawaidha ambayo yalipelekea nyoyo kuingiwa na hofu na macho kubugujika machozi watu wakapata hofu ya hali ya juu na watu wakalia kwa mawaidha waliotolewa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Aribadhi bin Sariya radhiyallahu anhu hajatueleza ni mawaidha gani waliotolewa na ni maneno gani walioambiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam lakini inatosha ukaelewa kwamba mawaidha yatakayotolewa yakazigusa nyoyo mpaka zikaingiwa na hofu na macho yakabubujika machozi watu wakalia maana yake yalikuwa ni mawaidha makali mno hayavumiliki kwa mwenye akili na mwenye busara na mtu mtambuzi ila moyo wake utapatwa na hofu na macho yake yatatoa machozi faqala qailun mtu mmoja katika waliohudhuria kikao kile akasema inna hadhihi maw'idhatu muwaddi'in فماذا تعهد إلينا يا رسول الله hakika haya ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga hataonana tena na watu wake anaondoka duniani haya sio mawaidha ya kawaida unatuhusia nini mtume wa Allah wanaeleza ahlul ilmi hadithi hii inaitwa hadithu wasiya hadithi ya usia kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyakanusha yale maneno ya muulizaji kwamba haya ni mawaidha ya mwenye kuaga unatuhusia nini mtume hakumwambia hapana bado nina miaka ya kuendelea kuishi bado nipo na nini lakini mtume kunyamaza kwake adikiri kwamba yale ni mawaidha ya kuwaaga masahaba zake kuna haja ya kuwachia usia na wao waliyaona yale maneno siyo ya kawaida wakamuumba usia tuusie mtume tunajua sisi nafasi ya usia baba shekhe au mama mtu mkubwa katika family anapokuwa katika hatua za mwisho huwa anaacha usia na watu hubeba ule usia kwa mikono miwili huuzingatia ule usia katika maisha yao hata mmoja wao akianza kwenda kinyume wanamkumbusha kumbuka usia wa mzee baba alituambia mama alituelekeza usia una nafasi kubwa sana sasa sahaba amwambia mtume tuusie na mtume sallallahu alayhi wasallam akausia usia huu si kwamba utawahusu wale masahaba peke yao bali ni usia kwa umma wa mwanzo mpaka wa mwisho tuushike usia huo wa mtume sallallahu alayhi wasallam tuishi nao katika maisha yetu ya kila siku faqal mtume صلى الله عليه akasema usikum اوصيكم بتقوى na نكوصيني jambo la kwanza kumcha Allah muogopeni Allah chungeni mipaka ya Allah kuweni makini katika maneno yenu na matendo yenu muogopeni Allah tabaraka wa taala katika wakati wa raha na katika wakati wa taabu muogopeni Allah tabaraka wa taala katika dhahiri mkiwa mbele za watu na katika siri mkiwa peke yenu hakuna anayewaona muogopeni Allah hili ni jambo la kwanza ukiwa katika kazi zako muogope Allah ukiwa katika shughuli zako zozote muogope Allah jua kwamba Allah yuko pamoja na wewe anakusikia anakuona lakini pia amekuwakilishia malaika wanadhibiti unachokifanya wanaandika unachokizungumza na siku ya kiyama watakwenda kukuonyesha ukabidhiwe daftari lako la matendo ulikuwa ukiyafanya duniani lakini pia Allah amekuwekea ardhi hii inadhibiti matendo yako itaeleza siku ya kiyama nini ulifanya katika mgongo wake yaumaidhin tuhadithu akhbara siku ya kiyama ardhi itatoa habari Allah huyu mja wako alifanya moja mbili tatu muogope Allah tabaraka wa taala huu ni msingi muhimu sana unaoweza kukusaidia ukawa makini muda mwingi katika maisha yako itakujia ile sura ya kibinadamu na yale maumbile ya kibinadamu ukaingia katika maasi lakini haraka utakumbuka Allah ananiona Allah ananisikia Allah atanihukumu basi ni haraka kutubia itakusaidia kurudi haraka kwa Mola wako kwa weka huu msingi katika moyo wako muogope Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yaraka hina taqum yule ambaye anayekuona unaposimama popote utakaposimama kwenye ibada barabarani kwenye kazi zako lakini pia wataqallubaka fi sajidin Allah anakuona unaposimama katika swala yako ukarukuu na kusujudu ukainuka ukakaa muogope Allah tabaraka wa taala hakuna siri baina yako na Allah muogope Allah tabaraka wa taala siku atakayokusimamisha kukuuliza na ili hali anajua anachokuuliza na anajua namna ulivyokifanya halafu anakuuliza muogope Allah tabaraka wa taala siku ataufunga mdomo wako aiulize mikono yako itoe maelezo ya yale uliyoyafanya na aiambie miguu yako itoe ushahidi yaliyosemwa na mikono kuwa ni ya kweli au sio ya kweli muogope Allah tabaraka wa taala huu ni usia wa kwanza wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini jambo la pili mtume akawahusia umma wake akawaambia wasami'i wataa na kuhusieni mwe wasikivu na watiifu wa in abdun habashi hata kama ikiwa atakayekutawaleni ni mtumwa wa kiafrika nyinyi ni waungwana waarabu wastaarabu akaja akashika mamlaka ya kuwatawaleni mtu ambaye ni mtumwa hana nafasi kwenu mtu mnyonge lakini midamu ni kiongozi katika nchi yenu msikilizeni na mumtii msigombane na watawala wenu msiondoe mikono yenu ya utiifu kwa watawala wenu wa ina abdun habashi hata kama ni mtumwa wa Kiafrika aweza kuwa mtumwa wa Kiarabu lakini huyu ni mtumwa Mwafrika mweusi na nyie weupe waungwana makuraishi watu wa nasaba tukufu lakini aliyeshika mamlaka kwenu ni mtu mnyonge midamu ni kiongozi msikilizeni na mumtii katika hili la pili litakufanya uendeshe shughuli zako kwa amani utakapokuwa ni mtiifu kwa kiongozi wako kiongozi anahitaji kutiiwa kiongozi anahitaji kusikilizwa hili ni jambo la kimaumbile unapoliondoa haridhiki na hatokubali la kibaya zaidi yuko tayari kuimwaga damu kwa sababu ya kuitetea heshima yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akalieleza hili kwa masahaba zake kwanza amewahusia kumcha Allah kwa sababu kumcha Allah kutapelekea mafungamano mazuri Allah akawahifadhi na Allah akawapa izza na heshima wakawa ni watu hawana makuu katika maisha yao watasimamia riski zao watasimamia famili zao watasimamia kazi zao kwa sababu ni ahadi yake amewaahidi waja wake wema atawasimamia mtakapokuwa mmewatii viongozi wenu mtakuwa mmetengeneza mafungamano mazuri baina yenu na watawala wenu mtaishi na mtaabudu kwa amani hata kama wale watawala watakuwa madhali waovu na nyinyi mkawa mmedumu katika taa ya Allah na mkawa katika taa ya viongozi wenu Allah subhanahu wa ta'ala atawaondoa kwa toa yenu kwake atawaondoa kwa sababu watawala madhalim wanasababishwa na raia madhalim watu waovu wanatawaliwa na watu waovu na watu wema wanatawaliwa na watu wema na hii ni kanuni walipomlalamikia watu hajaji bin Yusuf kwa nini umekuwa dhalimu akawaambia kuweni kama Umar kuweni kama Amru na mimi nitakuwa kama Umar yani angalieni masahaba wa mtume walivyoheshimu watawala wao na angalieni watawala walivyokuwa na huruma na raia wao nyie hamna heshima kwangu vipi nitawahurumia mimi na alikuwa akiwaambia mimi ni adhabu ya Allah nimeletwa kwenu niwanyoshe na kweli aliwaumiza kwa hiyo viongozi madhalimu viongozi waovu ni matunda ya matendo ya raia waovu na Allah ameweka kanuni inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah habadilishi walionayo watu katika hali zao mpaka wao watakubadilisha katika nafsi zao walionayo sasa viongozi watakapoheshimiwa na watakapotiiwa amani katika nchi itapatikana salama katika nchi itapatikana ikikosekana salama katika nchi itapatikana katika mji ikikosekana katika mji itapatikana kwenye nyumba ya mtu mtiifu lakini ukitaka Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi wewe na hifadhi mali yako na hifadhi familia yako basi muhifadhi Allah kwa kuufanyia kazi usia huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika utawala ulipoingia madarakani wa daulatul abbasiyya wakati Abdullah ibn Abbas Abdullahi ambaye ni mmoja katika watawala wa dawla ya abbasiyya aliyepindua daulatu eh, al-Umawiyya alipoingia madarakani aliwaua watu zaidi ya laki moja akaingia masjid al-Jami al dimashq akakaa juu ya kiti chake cha kifalme akauliza raia wake mayunaziuni yunasiuni nani anaweza kuniondoa nani anaweza kujibu nikizungumza nani wale mawaziri wake na watu wake wa karibu majemedari wake askari wake wakasema inkana kana ahadun fal auza' kama kuna mtu aliyebakia katika mji huu atakuwa ni imamu la auza' huyo ndo anaweza kukujibu ukizungumza akamwambia mleteni wakamkwenda kumkamata al-Imam al-Auza'i Imam al-Hadith walipofika wale askari nyumbani kwake akasema kifo kimefika naombeni nikakoge alafu twende kaingia ndani akakoga akavaa na sanda yake ajua almutu al-ahmar naenda kuchinjwa akaiambia nafsi yake alana ana laka ya auzaa alla taqula illa alhaq sasa umefikia wakati ewe auzaa hutakiwi kuzungumza isipokuwa haki wakampeleka walipoingia katika msikiti masjid jami ad-dimashq akasema hasbunallahu wa ni'mal wakeel panga zimesimama askari wasubiria amri kutoka kwa mfalme alipofika mbele ya mfalme mfalme akamuuliza akamwambia madha taqulu fi dimai alladhi ahraqana unasema nini wewe juu ya hii damu tulioimwaga katika katika nchi hii akamwambia ikiwa damu hiyo ulioimwaga iko katika moja ya hali tatu ima ni mzinifu aliyezini ambaye ni thayib anatakiwa kuuliwa uko sawa ama ni ya mtu aliyeua anatakiwa kuuliwa uko sawa ama ni ya mtu aliyeritadi anatakiwa kuuliwa uko sawa manake mtume amesema la yahillu damu mrii muslimin illa biihdai thalatha sio halali kumwaga damu ya muislamu isipokuwa kwa moja ya mambo matatu sasa ikiwa katika haya matatu unalo moja basi uko katika sawa na ikiwa hauna basi damu yao iko juu ya shingo yako siku ya kiyama utamjibu Allah subhanahu wa ta'ala mfalme akanyamaza akamuuliza swali la pili wasemaje kuhusu hii mali tuliochukua kawaida miji ikivamiwa haya mawili hufanyika damu za watu humwagwa na mali za watu huchukuliwa akamwambia inkana halalun fa hisabu ikiwa hiyo mali uliochukua ni ya halali Allah atakuhesabia siku ya kiyama hii kila mmoja atahesabiwa wa inkana haramun fa iqab na ikiwa hiyo mali uliyochukua ni ya haramu atakuadhibu Allah subhanahu wa ta'ala wale mawaziri na wale watu wa karibu wa mfalme wakawa wanambembeleza apunguze ukali katika ulimi wake anamtafutia sababu ya kumuua akamwambia na wewe chukua hii sehemu ya mali akamwambia sihitaji mali mmoja katika watu akamwambia chukua anatafuta sababu ya kukuua hajaipata akachukua ile mali akaigawa kwa wale watu wote waliokuwa pale mbele yake kisha lile kapu akamrudishia kisha akatoka katika ile masjidi jame akasema hasbunallahu wa ni'mal wakeel kalimatun qulnaha lamma dakhalna wa qulnaha lamma kharajna hili ndio neno tumelisema wakati tunaingia na hili neno tunalisema wakati tunatoka kwa nini Allah aliweza kumhifadhi na ujeuri wa huyu mfalme kwa sababu hajafanya mukhalafa wa kupinga chochote kutoka kwa yule mfalme ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia yeye kutii Allah akamnusuru lakini pia alijiegemeza kwa Allah na akajirejesha kwa Allah amemtii Allah na amemtii mtawala na mtawala ndio walioingia na akafanya vurugu na yeye akawa ni mwenye kutulia akifanyia kazi mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyosimulia aliyoipokea Imam Muslim katika sahihi yake hadithi ya Hudhaifata ibn al-Yaman radiyallahu anhu katika riwaya bi Salama mtume aliwaambia masahaba zake yakunu baadi a'immatun baada ya kuondoka kwangu patakuja viongozi watawala la yahtaduna bihudaya watawala hawa hawataongoza kwa mwongozo ninaoongoza mimi wala yastannuna bisunnati wala watawala hawa hawataufuata mwenendo wangu وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الانس na katika kundi lao patapatikana watawala wengine watapatikana watu waovu nyoyo zao ni nyoyo za mashetani katika viwiliwili vya wanadamu Hudhaifa akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam fama ta'muruni in adrakani dhalik waniamrisha nini mimi nikidiriki hali hiyo watawala kama hawa hawaongozi kwa mwongozo wako wala hawazifuati sunna zako watakuwa miongoni mwao wana nyoyo za mashetani katika viwiliwili vya wanadamu mimi nifanyeje nijitoe katika utawala nipambane nao kwa silaha nifanye nini mimi akamwambia tasma watote wasikilize na watii umeamrishwa fata umekatazwa acha wa induri dhahruk hata kama utapigwa mgongo wako wa ukhidha maluka na ikachukuliwa mali yako tasma' wa tuti'i al-amir msikilize na umtii kiongozi amekupiga msikilize na umtii amekudhulumu akachukua mali yako kwa nguvu msikilize na umtii hii ni kanuni na huu ni msingi na hii ni njia ya salama kama unataka salama usipambane naye mwache achukue hiyo mali amekupiga mwache akupiga usimrejeshee kwa nini kwa sababu katika kurejesha patazalika makubwa kuliko yaliyofanyika kilikuwa kipigo kinakuhusu wewe kitaenda kwa mkeo kitaenda kwa mwanao kitaenda kwa mtaa mzima kwa kosa la mtu mmoja na haya sio mageni tumeyashuhudia kwa macho yetu kimefanya vurugu kikundi kimoja cha watu wachache lakini kipigo kimeenea mji mzima wanaohusika na wasiohusika na watu wakaambiwa kaeni majumbani mwenu wengine wakajitia majeuri wakatoka barabarani yakawakuta yasiyowakuta kaeni majumbani kwenu kaeni majumbani kwenu mwisho saa mbili kaa nyumbani kwako mwisho saa mbili ukimaliza kupiga kura rudi kwako rudi kwako acha kupambana na watawala shari yake ni kubwa salama mnayoipata ya kumwabudu Mola wenu kwa utulivu mtaikosa kwa kosa la mara moja. Mtume katuwekea msingi huu, tunawajibika kushikamana nao, tunawajibika kuishi nao, hasa katika kipindi kama hichi tunachokiendea mbele yetu. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها المسلمون عباد الله إن إسلام وجه الله ametuhusia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam jambo la kumcha Allah tabarak wa taala na kulazimiana na takwa na huu ni msingi utakaotupelekea tuishi maisha mazuri tuishi kwa amani tuishi kwa furaha na tuishi maisha ambayo yatakuwa katika radhi ya Allah tabaraka wa taala akatuhusia mtume sallallahu alayhi wasallam kuwatii na kuwasikiliza viongozi midamu hawajatuamrisha katika maasi wakituamrisha katika maasi haturuhusiwi kuwatii la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq hairuhusiwi kumtii kiumbe katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala midamu wataamrisha viongozi maarufu mema mubah basi watu wanawajibika kuyatii na kuyafanyia kazi lakini mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya haya mawili akazungumza jambo la tatu akasema kuambia masahaba zake فانه من يعيش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا hakika atakayeishi miongoni mwenu baada yangu ataona tofauti nyingi mimi nitakufa baada yangu patazalika mambo katika dini ataziona tofauti nyingi mambo anayoyaona katika uhai wangu hatoyaona baada ya kuondoka kwangu na atakuwa anaona maajabu faman adraka dhalika minkum atakayediriki hali hiyo miongoni mwenu akaziona tofauti nyingi mtume alifanya hivi sasa hivi watu wanafanya hivi mtume alitembea hivi hapa akaabudu hivi wasa hivi watu wanafanya hivi atakayeziona tofauti hizo fa alayhi bisunnati wajibu wake ni kufuata mwenendo wangu aulize afuatilie mimi nilifanyeje afanye nilivyofanya mimi wa sunnati alkhulafai na mwenendo wa makhalifa wangu arrashidin almahdiyin awaangalie makhalifa wangu Abu Bakari alifanyeje Umari alifanyeje Uthmani alifanyeje Ali alifanyeje walivyofanya hawa na wewe ufanye haya waliyashuhudia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja Abu Musa al-Ash'ari ameingia msikitini kabla salatu subhi amekuja msikitini salatu subhi amewakuta watu wameshaingia msikitini hilakan hilaka wamekaa duara duara hapa kuna duara hapa kuna duara hapa kuna duara wale watu wanamdhukuru Allah kiongozi katika kila duara anawaambia watu wake kabiru mi'ah leteni takbira mara mia wanaanza kwa pamoja Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mpaka mara mia halilu mia leteni tahalili mara mia wanaanza la ilaha illa Allah la ilaha mpaka mara mia sabihu mia leteni tasbihi mara mia na wanavijiwe wamekaa na kila mmoja ana rundo la vijiwe mbele yake kila akihesabu wanaweka kile kijiwe anaweka kijiwe anaweka kijiwe Abu Musa al-Ash'ari akawatazama wale watu msikitini jambo la ajabu kabisa akaondoka akamfuata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kila mmoja ana ujasiri wa kuondoa muka na kila mmoja ana heshima yake kwenye jamii Abu Musa akaona heshima yake na ukali wake kwenye hili jambo haliwezi lakini yuko ndugu yake analiweza akamfuata ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akakuta vijana wake wamekaa nje wanamsubiria kiongozi wao na mwalimu wao atoke waende naye msikitini akauliza atamma ibn Mas'ud yupo ibn Mas'ud au kashatoka ambia bado yuko ndani wamsubiri na yeye akakaa akasubiri akatoka ibn Mas'ud wakasalimiana masahaba hawa kisha akamwambia nimefika msikitini nimekuta jambo la ajabu sana jambo gani umekuta msikitini Abu Musa kuna watu wamekaa msikitini hilakan hilaka duara duara na wamekaa duara kiongozi wao anawaambia kabiru mia sabbihu mia halilu mia na kila mmoja anavijiwe anatumia kuhesabu zile tasbihi na takbira na tahlili akamwambia afala akhbartahum kwani usiwaambie ayuiddu hasanatihim wahesabu mima yao sayiatihi kwa nini usiwaambie wahesabu madhambi yao kila mmoja akaanza kuhesabu madhambi yake kwa nini unawaacha usiwaambie nyinyi badala ya kuhesabu tasbihi zenu hesabuni madhambi mlionayo akamwambia ishta fasatara kijaliwa ukaishi mpaka ukafika msingi wake utaona wakaondoka wakaenda walipofika msikitini Abdullah ibn Mas'ud akasimama kwenye halaka akawaambia jambo gani hili mnalifanya mnafanya nini kwani kuna jambo la kuuliza wakati amesikia wanasema subhanallah kwani kuna jambo la kuuliza wakati ameona kuna vijiwa viko mbele yao wanasabihi awaambia mwafanya nini wanamwambia tunamsabihi Allah na hivi vijiwe tunahesabu tasbih ndio subhanallah masahaba wa mtume wamejaa nguo za mtume hazijachakaa vyombo vya mtume havijavunjika jambo gani mnafanya nyie hili maana yake hii kaifia ya kumsabihi Allah na kumkabiri na, kum, na, kum, na kumhali masahaba wa mtume hawaijui huu utaratibu haupo katika dini hii njia siyo njia sahihi akawaambia anzeni kuhesabu madhambi yenu na mimi nachukua dhamana Allah subhanahu wa ta'ala awaingize peponi siku ya kiyama wakamwambia ma aradna ila alkhair sisi bwana hatujafanya hivi tunakusudia kheri tu nia yetu nzuri tumekusanyika hapa tunamsabihi Allah jambo zuri nia yetu nzuri akawaambia wa kam min muridi khairi la yusiba ni mara ngapi mtu anataka kheri na wala haipati kwa sababu njia aliyopita sio ya kuifikia kheri amekwenda kinyume na mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alimsabihi Allah hivi ndivyo alivyofanya mtume alimkabiri Allah hivi ndivyo alivyofanya amekanusha jambo la kumsabihi kwa pamoja amekanusha jambo la kuhesabu tasbihi ambazo mtume hakuziwekea idadi ya kuzisabihi kitu ambacho hukiwekewa idadi usiweke idadi kitu ambacho hukupewa kaifia usikiwekee kaifia na haya ndio maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam nyie sio wacha Mungu kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyie sio wacha Mungu kama masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu na hii ni kanuni ukiishika katika dini yako itakusaidia katika vurugu la dunia tulionalo sasa hivi weka kanuni alofanya mtume na masahaba zake na wefanya aloacha mtume na masahaba zake na weacha wala sio mjinga kwa kuacha kwako wala hautakosa pepo kwa kuacha kwako miongoni mwa sunna ni kuyaacha aliyoyaacha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyaacha anayajua na aliweza kuyafanya lakini kwa sababu hayo sio mazuri kwa Allah hakuyafanya basi wewe huwezi kujua kuliko yeye sallallahu alaihi wasallam ukishika kanuni hii itakusaidia kwenye dini yako utaweza kuyachuja maneno na utaweza kuikagua ibada yako hivi alifanya mtume utafanya na hivi aliacha mtume utaacha huu ni usia wa mtume na wanachuoni wameupambanua vizuri kila nukta wameizungumza kwa urefu na sehemu tulionayo haitoshi na wala hairuhusu kuzungumza kwa urefu na tayari tumeshazidisha wakati lazima tuwe makini na tufanyie kazi usia wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun huo ndiye usia aliyokupeni Allah ili mpate kuwa wacha Mungu ni lazima mshikamane na usia wa Allah na usia wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuitunze amani ya nchi yetu wanaopiga kura waende na kura zao umeambiwa ukimaliza rudi nyumbani kwako rudi wasiopiga kura endeleeni na kazi zenu mkiambiwa wote tokeni mrudi nyumbani na wewe rudi kwa sababu hakuna alama usoni aliyepiga na ambaye hakupiga kwa ukionekana mahala palipokatazwa watu wakapigwa na wewe ukapigwa unapata na dhambi juu yake kwa hiyo utapata kipigo na utapata na dhambi tuwe watiifu kwa viongozi tusipambane na serikali tusijihusishe na makundi ya wajinga wasiojua thamani ya dini zao na wasiojua thamani ya heshima zao na wasiojua thamani ya damu zao lakini pia hawana huruma na wenzao أقول هذا